harisun alaikum, anakupa ya heri juu yenu, anakupa ya kheri juu yenu, anatoa juhudi zake zote awafikishe katika kheri awakinge na adhabu. Hili liko wazi, liko wazi. Angalia, anakwenda kuwalingania hawa, angalia, anaandika barua, anawaandikia watu Angalia, anakwenda kwa ami yake Abu Talib, anamlingania mpaka siku yake ile ya kufariki, bado yuko pale. Anamwambia ami, sema la ilaha illa Allah. Wale makafiri wakubwa wanamwambia usije ukaachana na mila ya wazee wako ukamfuata Muhammad, atarghabu an millati abdi lmuttalib. Yeye anarudia ami, sema la ilaha illa Allah. Wale wanarudia upuuzi wao. Mtume anarudia tena, ya ami qul la ilaha illa Allah yote haya angalia safari yake kwenda Taif Taif anapigwa mawe amekwenda Taif kwa kwa Abdi Yalila bin Abdi bin Kulal kwenda kuwalingania Uislamu kina Abdi Yalil bin Abdi bin Kulal wakawatuma wapumbavu na vijana wa kipumbavu kwa mji wa Taif wakampiga mawe bwana Mtume sasa madamu yanamchuruzika mpaka yanarowesha viatu vyake damu za mtume iko na Zaid radhiallahu anhu wawili pigwa mawe wao wao piga mawe anacheka mtume anapiga mawe anacheka mpaka anafika eneo qalbu almanazil anashuka Jibril alayhi salam namwambia ya Muhammad إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما أجابك به قومك وهنا ملك الجبال فلو شئت لأطبق عليهم الأخشبين محمد حقيقة ملواك أمسكية يا لولي ويسيمك وأنبي وتواك ما لنو يقوى لغنية ما لنو يحكيم نبسارة ما لنو يقوى تكي خير ما يالي وليكجيب وتواك حتى ما لنو يقوى kifedhuli kabisa. Lakini hapa niko naye malaika wa milima, naye hapa malaika wa milima, ukitaka Muhammad ruksa, toa ruksa tu kwa huyo malaika awasagarishe kwa milima miwili hao, wafilie mbali, uchukuliwe mlima huu na mlima huu, wapigwe katikati. Sema Muhammad. Mtume sallallahu salam akasema la bal arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdah la sharika la mimi nataraji kutoka kwa Allah atatoa kutoka kwenye migongo ya hawa hawa walionipiga mawe watu watakaokuja kumwabudu Allah peke yake wasimshirikishe na kitu chochote tumeelewana vizuri ana hirs anasema mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara فجعل الجنادل والفراش يقعن فيها وهو يذبهن mfano wangu mimi na mfano wenu nyinyi umma wangu ni sawa na mtu ambaye amekwenda porini akawasha moto ukiwasha moto porini au msituni usiku wanakuja wadudu vipepeo kadha nzige senene wanakuja wanataka kuingia kwenye ule moto na mimi ninawazuia singie singie lakini nini mnaniponyoka kwenye riwaya wa ana akhudhum akhidhum bihujazikum wa antum tatafallatuna min yadi mimi ninawakamata zile sehemu za kufunga mikanda hujaz nawashika kwenye sehemu za vibwebwe nyinyi mnaniponyoka kwenye mikono yangu kwamba lazima mtumbukie motoni mimi nawazuia angalia huyo mtume alayhi salatu wasallam harisun alaykum anakupa juu yenu bilmu'minina raufur rahim kwa waumini mpole mwingi wa huruma alayhi salatu wassalam Surati Tauba 128 anasema sheikh kumwambia binti wa Kiislamu au kutaja habari ya binti wa Kiislamu almar'atu almuslima mwanamke muislamu as-salihah mwema anasema wala taltafitu ila taswilati na wala hatazami hageuki kuziangalia taswilati تصويلات غروري آه، ودنغنيف في شويش شياطين الإنس والجن في مشتاني وكبنا دام نمشتاني وكديني آه، المرأة المسلمة هكذا زامي هكذا hageukii kutazama kusikiliza tashwishi taswilati ghururi udanganyifu na uongo na maelekezo mabaya kutoka kwa wenye dhamira mbaya katika mashaitani wa kibinadamu au mashaitani wa kijini wakamharidhia ndoa yake ni mume wakaja wakam wakampampu wakampandisha hisia za kijauri dhidi ya mumeo nani yule Abu Idris al-Khawlani kama sijasahau ima Abu Idris au Abu Muslim al-Khawlani ni katika waliowaona masahaba sha mkewe akafuatwa na mwanamama mmoja, mama fulani, mbona mko kwenye maisha haya wakati mumeo ana ukaribu na, na khalifatul muslimin? Nyinyi kweli mwakuishi ni wakuishi kwenye maisha haya? Mumeo yuko hivi na Muawiya, yuko hivi mumeo na Muawiya, yeye na Muawiya ni pete na chanda. Unaona vizuri? ili ni kidole na pete yake hasi angesema basi kumwambia Muawiya akampa khadim mtumishi akawa anawahudumia hapa nyumbani akarudi yule tabi'i rahimahullah akaona mabadiliko kuna mabadiliko pale zamani au kabla ya siku hii kawaida pale anamnawisha mume wake chakula ananao anakula akakuta mke wake kakaa kipembeni chakula kiko pale ada yake ile aliyozoea haipo akasema hapa leo kuna jambo kipindi anakula mwenyewe akaanza mke wake mume wangu wewe na Muawiya si mtu na rafiki yake wewe si una ukaribu na Muawiya hivi kweli unashindwa wewe kumwambia Muawiya kadha wa kadha wakadha kadha ndio bwana akaomba dua ewe Allah aliyeniharibia mke wangu mtie upofu mtie upofu aliyeniharibia mke wangu kweli siku ya pili au siku ya ngapi yule mama yule kuja kwa huyu mke wake akawa kipofu akaja akawa naomba radhi kwa huyu tajiri akamwombea kwa Allah Allah amrudishie macho yake lakini akome na tabia jambo la kawaida tu lakini angalia limeharibu lime kiasi gani kwamba ile ada njema kwamba mke kumnawisha mkono mumewe imeondoka. Sasa sikwambii makubwa na makubwa na makubwa wanaoambiwa wake zetu na mashoga zao. Tunaelewana vizuri hapo jamani? Mwanamke akawa ameingiwa na hamaki mumeo, mimi na wasiwasi naye na binti fulani, wewe kaa tu hapa, wewe legea tu hapa, ataoa yule, shauri yako kadha, shauri yako kadha, shoga anakwambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Hawa wanaume hawa, hawa wanaume tumewazoa sisi wenyewe hawa, ujue. Kwa hiyo wajua, shoga yangu kwambie, twende kwenye vikoba, twende kwenye kadha. mkiwa kwa mara hivi mara hivi, anaharibiwa. Almar'atu almuslimatu saliha la taltafitu, hageuki kutazama taswilati wala kusikiliza ghururi, udanganyifu ushauri mbaya wa mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini, allati dhahiruha rahma, taswilati ambazo dhahiri yake ni huruma. Kwa anakuja yule mtu kana kwamba anamhurumia huyu mwanamke. Shoga, mimi nakwambia nakutakia kheri, kumbe muongo kama yeye hakuna, ataka aharibike huyu kama alivyoharibika yeye kwenye ndoa yake. Huenda akawa ni mjane huyo, atakamharibie mwenzake naye awe mjane kama yeye, apate kuliwazika kwamba si yeye peke yake, hata fulani pia akaachwa na mume wake. Hawa wako kwa kiasi kikubwa, wako wanakuja kwa lugha ya dini, wanakuja kwa lugha ya nasaha, wanakuja kwamba anampendelea heri mwanamke fulani, lakini uongo anafurahi kuharibikiwa kwake. Akishaachwa sasa hana habari naye tena. Shogo ulisema tutafanya biashara, ah bwana, unajua sasa hivi mambo yangu hayakaa vizuri, kashaachika. Tumeelewana vizuri hapo? Wayasikia haya maneno ya kina mama, wanakuja maneno matamu, dhahiri yake ni rahma dhahiruha huququ linsan dhahiri yake hizo taswilati na ghururi ni haki za binadamu. Kuna haki za binadamu, kuna haki za mwanamke, kuna anakuja hivyo. Wa batinuha aladhabu almubin, lakini ndani yake kuna adhabu iliyo wazi kabisa, kuna madhila makubwa atakayomkumba huyu wewe utakaa tu hapa umekaa tu unyosha miguu mume kakuletea ha mume hakuja nacho watakuwa ujiongeze utumie fursa sukadha wa kadha kuna vikoba eh mwanamke mwenzangu kuna vikoba twende kwenye vikoba twende kwenye sakos mbona fulani katoka mbona fulani kadha anaingia kwenye gharka siku ya pili au siku ya nne au wiki kuja gari pale la somba vitanda la somba makabati mume akasafiri mume anarudi chumba chupe mke hayupo hamjasikia wengine wanakimbia miji kabisa yuko wapi alima yuko kijijini analima kachukua safu kachukua mkopo wa milioni 20 achukua mkopo usawa huu kweli uchukua mkopo wa riba yani usawa huu wewe mtu anakupa bila ya riba na hela yake hairudi anakukopesha bila ya riba na hela hairudi zama hizi tulikuwa nazo maisha yalikuwa magumu bali ukopeshi pesa yako mwenyewe waitumbukiza mahala kwamba hapa atawakkalu ala Allah kumi wanapata watu wawili wanapata mtu mmoja walibakia wanamwambia ustadhi bwana <laughs> acha kabisa waliuza shamba lao la urithi kwa bwana fulani liko kwenye pembezoni mwa bahari pesa nyingi kabisa pesa nyingi kabisa namkumbuka mimi mmoja mpaka leo mwisho akanua kijihaisi kibovu yani maji pesa imekwenda kukashika hili limeharibika hili limeharibika akabaki na kijihaisi kile kijihaisi ukipita nyumbani kwake kiko juu ya mawe alafu kule nyuma kimeandikwa imebaki story imebaki story. <laughs> Sasa wewe chukua mkopo, huyu hajachukua mkopo, manake huyu hakutakii kheri, hata kama anakuja kwa ismu wana, kina mama wanawake na maendeleo, si wanawake kadha. Mwanamke anaingia kwenye mambo hayo, hajamshirikisha mwewe hajamwomba ruhusa, hajafanya kadha, mume anakuja kushtukizia, wamekuja mabamsa na polisi, kuna nini hapa, kuna kuna mtu wetu tunamfuata nani jina lake Fatma Daudi ah huyo mke wangu ana nini amechukua mkopo wa milioni 28 amekwama wewe sisi tunakuja kuchukua furniture zake anapiga simu yule mwanamume kwa mke wake nimekuacha huko uliko talaka moja mwingine anakuambia nimekuacha talaka tatu kwa pamoja chana na mimi muuaji kuacha talaka tatu moja haiswi haifai haramu patadhamu lakini inapita talaka inapita anasema fa inna shaytana yastakhdimu awliyaa kwani hakika shetani anatumia marafiki wake shetani na marafiki zake vipenzi anawatumia hao min al-insi wal jinn wakiwemo wa kibinadamu wakiwemo wa kijini liyahdima baita al-mar'a ili avunje nyumba ya mke yenye maelewano. Shetani anatuma jeshi lake, bali kama kuna vitu vinavyompendeza mno shetani ni kuvurugika kwa ndoa na nyumba ya ndoa. Kuna hadithi huenda mshawahi kusikia, shetani anatuma majeshi yake, alafu anakaa juu ya kiti chake kwenye bahari akisubiria mrejesho wa majeshi yake aliyoyatuma sehemu mbalimbali. Kwa wanarudi wale, wanatoa taarifa kwa Iblis, wewe umefanyaje leo? Mimi leo, mheshimiwa bwana mkubwa, mimi uh, nimemshawishi shekhe, nimemshawishi, nimemshawishi mpaka nikamwingiza baa. Shekhe, shekhe eh, nimempandisha juu ya stage akawa anacheza Ashmenengule akitaraji kwamba atasifiwa. Shetani anamwambia bali kaka, wewe mimi leo mtoto kamuua baba yake ili arithi mali, amwambia bali wewe wanasema wanasema makubwa makubwa, shetani hayaoni kwa bali kitu mpaka aje yule ambaye anasema mimi nimemshawishi, nimeezesha fulani amemwacha mkewe. Anamama anta, wewe ndio kidu, njoo anakaa karibu yake, wewe kaa hapa karibu yako, umefanya jambo kubwa kabisa. maana, lakini hadithun sahihi Umeona, shetani anafurahia kuvunjika kwa ndoa ya wanandoa. Ulama wanapozungumza hadithi, kwa nini asifurahi mtu kaua? Kwa nini asifurahi mtu amezini? Kwa nini asifurahi mtu kafanya kadha? Kwa nini afurahie kufarakana wanandoa? Wanasema hapa mtu akizini si dhambi zaishia kwake mwenyewe eh. Huyu wa kike na wa kiume, jambo limeishia kwa hao wawili tu huyu ana dhambi zake wa kike huyu ana dhambi zake wa kiume basi kila mmoja na jukumu lake kadhalika ukaua dhambi lake anaishia hapa kwake muuaji ana siku anasubiriwa si hivyo lakini huyu kaacha kwa maana maafa hayaishii kwa wawili maafa ya mtengano wawe na ndoa Maafa haya watayaonja watoto, ndio mwanzo wa kuharibikiwa kwa watoto, ndio mwanzo wa kupotea kwa watoto. Kweli si kweli? Hakuna watoto waliopotea na tija ya kuachana kwa wazazi wao, na lakini kadhalika wewe mwanamume ukimwacha Salma mtoto wa mzee fulani anakufurahia yule baba yake Salma atakufurahia mama yake Salma kaka zake Salma dada zake Salma mashoga zake Salma umeona kwamba haliishii pamoja linakuwa na turuk mutaaddida njia nyingi maafa ndio maana shetani akawa analifurahia hili zaidi kuliko nini